Irailak hogeita bederatzi gaur rastelena da eta hau berrion albistegia duzue berrio zehar irratiaren albiste emankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi trenaren maila bereko pasagunean barrera bat erori zen asteburudan. Gertakari hau ostira algoizean amaikak eta laurden zirela gauzatu zen, ez da hilabate bat pasa ere berrez hartar bi hilik suertatu zirela puntu berean, trenaren kontra kotxeaz jo ostean, trenaren maila bereko pasaguneak eragin dituen kezkak bultzaturik, pasadeen astean udaleko talde politiko guztiek mozio bat aurrera atera zuten gauza konela udalak jadiFi tren pasabidea kentzea eskatuko dio baita puntuku segurtasun osasuna hobetzea ere, honen arira erigintzako zinegotzia izaki Raul Maizaren Recientemente hemos sufrido las consecuencias de un nuevo accidente en el paso a nivel de Berrezar... con el lamentable resultado de la muerte de dos personas vecinas de nuestro pueblo. Como ya sabéis, desde hace más de 10 años el paso a nivel de Berrezar debería haber desaparecido, como ocurrió con la mayoría de los existentes hasta entonces en, Navarra. Sin embargo, ahí, se mantiene, lo que significa que nuestro municipio es una excepción en el cumplimiento de la normativa. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Rizar eh, pide eh, enérgicamente la supresión de este paso a nivel. Bi talde politiko bezarrenek urtsuo politiko berriari ekin nahian biltzar bi deitu dituzte batetik sorturen biltzarra aste azkenarekin atxialdeko zazpitan kulturgunean ospatuko da eta horretan kurtsuo hasieraz eta gertuko urren gauteskundea zarrituko dira bestetik berriozar berrioplanoko Podemos taldeak egun berean ospatuko du berea aste azkenean zehazki baina hauek atxialdeko siletan kulturgunean. Eta entzun bezala naturgela jardueraz gainezka izango dugu udazken eta negu honetan. Suma konkausalkarteak elkarteak prentxaurrekoa eman zuen, udazken eta neguko jarduerak aurkeztu asmoz. Suma konkausakoak itzalde talier eta kurtso ezberdinak antolatu dituzte eta jarduera guztiak naturarekin bakian bizitza dute ardatz gainera. Jarraian maite palazioz natur eskolako programazioaren arduradunak berriozari erratiaren zat luzaturiko itzak. Con estas actividades, que son una serie de charlas eh, gratuitas y de cursos, queremos dar alternativas, dar eh, distintas formas de hacer las cosas, para que todos nos seamos responsables con este cambio en nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, las... Em, actividades eh, seguirían eh, la estructura que ya, bueno, eh, los pilares sobre los que se construyó ...Nature Escola en primavera, que serían, pues bueno, un ciclo de actividades relacionadas con la bioconstrucción y el hogar sano y el consumo responsable. Otro pilar serían las actividades relacionadas con la ecología y la soberanía alimentaria y luego otro pilar sería, bueno, naturalmente, que serían actividades más relacionadas con el trabajo de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Eta asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu kirolen atala konteguzu garazi. Talde gehienek heldu diote denboraldi berriari aste bukaera hontan eta ondorioz Xabi Berriozarko zelaietan futbolari Berriozartarrak ikusteko aukera paregabe izan dugu. Lau taldetatik hiruk leia Berriozarren bertan egin baitute. Gazteak Arro kontra Berriozarko zelaian egin eta bi eta bat irabazi zuten Berriozartarrek regionaleko neskak kirol esportaren aurka eta hauek ere irabazi zuten seieta bat leiaren azken emaitza kaldetea taldekoak asteburu honetan lehiak doneste betaldea izan dutela puntu bakarra etxeratu dute bi eta bi berdin du ostean azkenik kadete betaldekoak nabarra Bilosladaren aurkako partida 0 eta bost irabazi zuten. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain txerdio gorko iragarpenak zi. Zerua odeitxo gongo dela dio gaurko iragarpenak, noiz benka zaparrada txiki ertainak eta trumoitxoak botako ditu, batez ere atxaldean naiz zehaula eta aldakorra ibiliko da. Iparreki aldetik finkatu eta tarteka bizibiliko dela temperatura maksimoak gaur gutxi edo nahikoa jeitxiko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian fmqin.zortzean edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.